Gelenlerden ibret almaz ne acep halim var benim. Nefsim serkeş yola gelmez ne acep halim var benim. Ceset yoktan olmuş iken, ruhum arştan gelmiş iken, bu dünyada bulmuş iken ne acep halim var benim. Aklımı bilmediken diken, kamil insan olmaz iken. Derde çare bulmaz iken, ne acem halim var benim. Ezelimde saadet mi bilemem ben şakavet mi? Son nasıl selamet mi? Ne acem halim var benim. Senin azap misavap mı yoksa narinde yıkat mı? Bu sırlar bana hicap mı ne acep halim var benim. Emmaremi ezemedim dalgıç olup yüzemedim. Suyu ahlak bozamadım ne acep halim var benim. İşaret Kimseyi sarat gösterilmedim emsalama Vazifemde ettim efe Abraham 再查一。 alayır. Ağzına hep uyandık, kendi uyanmayız. Büyük annem vardı, babamın annesi. Ana anne. Bilir misin ablasını? O anşa anşa diye, anşa diye uyandık. Niye ağlıyorsun ya? Ne diye bu kadar ağlıyorsun? Oğlumu İstanbul'daki o hoca, o şık kesti attı bugün. Böyle kafası ağlayırdım, bağırıyordum. Validem, büyük validem yani büyük annem de arife bir kadındı. Kızım korkma, böyle şeyhi oğlumun nefsini öldürdü de onu görmüşsün inşallah felaket elde diyor. Böyle tabu dayfına belli oldu biiznillah. Ve pederim pek, sev, pederimi pek sevdiği için Şabanımız isminizi Mustafa Hulusi uğruyorum. Ve memurumuz halifemiz memur diye daima Şahbisi'nde söyler ve Şahbimiz Mustafa Hulusi ismini. Böyle duydun mu sen? Mustafa Hulusi diye buyururlardı. Oğlum sen bu tekkeden ayrılırsın. Kur'an'ın kıymetli şairi sensin. Bu tekkenin hakkında, şehrin hakkında bir epya söyler misin demiş. Pederim şunu söylüyor. Gönül dostunda, rıza kastında, hakikat postunda ürünür şeyhim kendi halinde divazınlığında Muhammed yanında görünür şeyhim. Maneviyet içinde, ebrar göçünde, nurlar saçında şad olur şeyhim. Kendi halinde, Kur'an elinde, Hızır yanında görülür şeyhim. Tutuşur ahi, tarikat şahi, muhkem bir zıhlı yâridir şeyhim. Teveccüh kâri, verir süruri, cennet hariri giydirir şeyhim. Safi yüreği, gelir burağı, cennet durağı, gülüdür şeyhim. Hamın pişmez insanları, marif meşrik yanları, nurdur tenleri zikreder şeyhim. Hakikat arar, ümmeti diler, kılık kık yarar, alimdir şeyhim. Kalpler ustası, çoktur postası, veliler hası, uludur şeyhim. Geçmiş kırk kalden, rezil her haldan, çıkmaz gönülden, lezizdir şeyhim. Bulun orada, çalış burada, memur ukbada, arz eder şeyhim. Kıymetli pederim, muhterem üstadımız, Hacı Esad Erbil'i Kudüs'e Sedavu'l Aziz Hazretleri Elleri haliyle benzer yumuşaklık da eşidir. Sözleri şekere benzer çok halimdir, mürşidir. Meclisinde hazır olsan zilli rızk kalpten gider. Hulisıyla gederiysen meyüs yetmez mürşidim. 55 yıl hizmet etmiş tarikat-ı aliye, mürşid olmuş, mutub olmuş, en mukarrab mürşidim. Dergahımda nice kullar vergi hale geldiler. Cezbe alır, feyiz verir, çok musattar mürşidim. Her ne zaman fikredersem şevki gelir kalbime. Vekili peygamber olmuş, hakikatta mürşidim. Şamail'in vasfedersem rabıta güzel olur.

Vurdiyatin, vodiyatin farzı yoktur seyyidim. Buraya dedim. Uzaklığın, yakınlığın farzı yoktur müşidim. Vurdiyatin, vodiyatin farzı yoktur seyyidim. Kalbimize eyle ilka feyzini sen mürşidim. Sabe Allah'a yanılırsam, bütün kâre gömülürsem, fasıklarla sürülürsem dayanamam ben ne diyeyim? Günahım ağır gelirse, defterim sol verilirse, cehennem hem görülürse dayanamam ben ne diyeyim? Hasımlar yakama alırsa, sevabım hep verilirse, Zebanılar karşı gelirse hacaretten ben ne diyeyim? Memur meydanda kalırsa yarenlerden yarenlerden ayrılırsa facirlerle görülürse sabredemem ben ne diyeyim? Memur diyor meydanda kalırsa ihvanlardan ayrılırsa adillerle görülürse sabredemem ben ne diyeyim? Böyle kardeşlerimiz yapmıştı ve halı süreli hocama yazdırmıştım. Böyle zamanlar geldi. Sizler yoksunuz kimse bilmez. Yasak oldu. Tekkeler yıkıldı. Efendim, bütün ışıkları topladılar. Bir melemen vakası olanlar bulundukları yerleri unutmuşlar. Kendilerini kaybetmişler. Ne olduklarını bilemez hale gelmişler. Devirler var ki insanlar kıymet hükümlerini yitirmişler hangi şeye ne değer vereceklerini bilemeyecek kadar perişanlığa, şaşkınlığa düşmüşler. Devirler var ki insanlar birbirlerini yemeye, gözlerini oymaya, bütün varlıklarını sadece kin, nefret, vay ve buğzdan ibaret olduğunu zannet. Tarih, insanların bu devirde bizlere çok sık geçtiğini gösterir. Dikkat edersek, hep insan dedik. Burada insanı tarif edecek değiliz biz. İnsanları bu duruma düşüren şeyi anlatmaya çalışacağız. İnsan bu hale nasıl gelmiş, neler görmüş, sizinle seyahate çıkmak isteriz. Ve bilmek için ve nihayetinde bundan 1400 sene evveline bakalım. 1400 sene evvelki yeryüzü gene bu yeryüzü idi. Yine dağları, sevdaya bağlamalıyız ki kurtulabilirim. Sebebine inmek zorundayız. Sokaktaki herhangi bir fenalığı San Barra. nizam nizam olmalıdır der. Nizama uyabilmek için nizama uymak gerektiğini bununla idrak, idrak edebilir. Bu nizama uyabilmek için nizamın sahibini tanımaya başlar, halikini bulur, karışık, karışıklıktan kurtulabilmek için de bu tanıma içerisinde tevhide ulaşır, vahdaniyete erer ve kendisini müzamate teslim edebilir. Çünkü Rabb'in mevcudiyetini anlamıştır artık. Muhterem kardeşlerim, Rabb'in mevcudiyetini anladıktan sonra işte biter. Cenab-ı Hak cümlemizi ona kul olarak ve imanla kendisine kavuşmayı nasip müessel kılsın inşallah. Teala. Muhterem Müslümanlar, Birkaç dakikadır. Gurbetlerimizin çok isteği ve ısrarı üzerine çıkmış bulunuyorum. Allah sizlerden ve cümlemizden razı olsun. Salli ve sellim ala esrafi nuru cemiyil enbiyayı vel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. mezunlarından Kayseri İmam Hatip Muallimi Yahyalı Hafız Abdullah Efendi kardeşimizden Kur'an-ı Kerim ve kaside dinleyeceğiz inşallah Teala. الله الرحمن يدعو الإنسان فمن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نتر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فكم أهلك من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة وجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهو مؤمن فأولئك sefa geldiniz. Bayramı şeriflerimiz kutlu olsun. Ağızlarımız tatlı olsun. İmanımız kuvvetli olsun. Sohbetlerimiz lezzetli olsun. Sufralarımız nimetli olsun. Ulemamız gayretli olsun. Hükümetimiz adaletli olsun. İbadetlerimiz füyüzatlı olsun. Amin. Şu neşeyle yaptığımız eyyidi şerifler hürmetine, geceleri rukuğa bükülen biller hürmetine, saharla açılan güller hürmetine, manevi gelen piller hürmetine, aşkınla harlayan piller hürmetine, yetimler ile beraber kalan dullar hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız teravihlerden, dinlediğimiz Kur'anlardan, eşittiğimiz vaazlardan, verdiklerimiz zekat ve sadakayı fıtırlardan, her hasılı aldığımız gönül, ettiğimiz ziyaretlerden Hak Celle ve Ala Hazretleri razı olsun. Amin. Ya Mu'in. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Rahatsız bulunduğumdan, şeyden size hoş geldin diyorum. Bu kadarla kabul buyurun rica ederim.